egunon eh, guztioi ongi etorriak beste behin ere berriozar eh, irratiaren berrion magazinera. Aste azkena, otxailak lehenbiziko eguna du gaurko honetan, eta ba, le, beti bezala, lenik eta behin eh, ba, eguraldiaren berri, emanen dizuegu oraintxe bertan berrio zarren bost graduko temperatura markatzen du gure termometroak eta e, badirudi euria ari duela ba, momentu batzutan ari du beste batzutan eh, gelditu egiten da baina eguraldi euritsua izanen dugu egun guzian zehar eta asko jota zazpi graduko temperatura izanen dugu e, bost e, zerazpitik bost graduko minimoa markatzen zuen e, gaurko, seguraski goizalde partean eh, izan da hori, eta biharkoan eh, ba, eguzkia ikusial izanen dugu, baina temperaturek bera eginen dute, bai bihar baita ostiralean ere, izan ere, e, 0 graduko temperatura maksimoa izanen dugu bihar eta gau partean edo goizalde partean 0 azpitik 8 gradura iritsi gaitezke egoera hori ostiralean ere errepikatuko da badirudi 0 eta bat gradu arteko maksimoak izanen ditugula eta larun batean ere e, oso temperatura baxuak izanen ditugu eta badirudi aukera litekela e, ba, elurra eh, ikusteko, akaso elurra ikusiko dugu hemen berriozarko kaleetan, ez dakigu eta oraindik goiz da aipatzeko, badakizue elurra eta alakoak oso zailak diela aurre ikusten eta batez ere ba, iruz palau egun oraindik gelditzen direnean. Tira eta zer izanen dugu gaurkoan berrion saioan, ba gaurkoan nahiko saio musikala izanen da, elkarrekin abes batza eh, izanen dugu hemen gurekin ez abes batza osoa eh, baizik eta bozera maile bat edo ba, bertako kide bat Juana Arrazkin gurean izanen da e, elkarrekin abes batzaren hogeita bosgarren garren urte urrena ospatzen hasiak dira aurreko larun batean izan zuten lehenbiziko ospakizun ekitaldia baina izanen dira beste batzuk ere eta Juana Arrazkinek oie guziak aipatuko dizkigu Baina bestein bat eh, kontu baditugu hemen e, berrion saioan aipatzeko, zuei kontatzeko eta hoiek gure albistegian eskainiko dizkizuegu badakizue bai e, Nafarroako albisteak eta baita nola ez berriozarko urbileko kontuak ere. esan bezala, gure albistegiarekin eh, hasiko dugu gaurko saioa eta lenik eta behin Nafarroako berriak aipatuko ditugu. Jolanda Barzinak Nafarroako hezkuntza politikan sartzea leporatu dio Gipuzkoako foru aldundiari. E, Nafarroako lehendakariak eh, horixe e, leporatu dio tartean sartzea Gipuzkoako foru aldundiari Nafarroako hezkuntza politikari dagokionean Gipuzkoako aldundiak iragan astelenean jakina jakinarazi zuen hogeita lau mila euro emanen dizkiola lodosako ibai alde ikastolari zentroan dituzten arazo ekonomikoetan laguntzeko. Hezkuntza arloko erabakiak Nafarroako parlamentuak eta gobernuak hartzen dituztela gogoratu du Bartzina. Kaldundiaren diru laguntza esku sartze hutsa da Bartzinaren iritziz eta horrekin batera krisi garaietan bilduk gipuzkoan beste beharri izan batzuk ezote dituen jarri du zalantzan Nafarroako hezkuntza zentro bati dirua eman aurretik. Jose Iribas Nafarroako hezkuntza kontseillariak Nafarrak bakean uzteko eskatu dio Martin Garitano Gipuzkoako aldun nagusiari Garitanok ikastolaren arazoari irtera duina emateko eskatu zion Nafarroako gobernuari eta Larraitz Ugarte Gipuzkoako Foru Aldundiko bozera mailak Barzinaren adierazpenei erantzun nahi izan die eta haren ustetan batzuei min ematen die euskararen alde lan egiten dela ikusteak. Eta Nafarroako hezkuntza kontuetatik bagoaz barrera izan ere barko alkateak esan du bere kudeak eta bikaina izan dela eta oposizioak zalantzak besterik ez duela sortu nahi izan. UPNko Josetxo Handiak barko alkateak udalean egindako kudeak eta defenditu zuen atzo, serkateko irrati solasaldi batean oposizioak azkenaldian egindako salaketen karira. Izan ere eta aurrekoetan albistegi honet honetan aipatu izan dugun bezala, ustezko irregulartasunak izan zitezken sarriguren eta herripagainako irigintza promozioak nasipa enpresari esleitzean. Egoesiribarko alkateak esan zuen, egoera berean egonen balitz, erabaki berberak hartuko lituzkela gaur egun ere, eta oposizioko alderdiei erronka e, eh, botazien zentsura mozioa aurkez dezatela, edo bestela herritarren intereseko kontuetan lanean has daitezela hoiek izan ziren, Josetxo handiaren hitzak. Hain zuzen ere, oposizioko zenbait alderdik zentsura mozioaren alde egin dute da, baina mozio horrek aurrera egin dezan ezinbestekoa da PSNren botoa. Atzoko solasaldian alderdi horretako bozera maile den Maria Txibitek adierazi zuen ez dutela ukera hori baztertu, baina ondo baino hobeto pentsatu beharreko erabakia dela. Eta eguesi bartik eh, iruñera inen dugu salto, bertan sute batek argindarrik gabe utzi baititu berriunda berrogei etxe bizitza. Atzo arratsaldean iruñeko erdialdean piztutako suteak, eh, Iberdrola konpainiaren berriunda berrogei abonatu argindarrik gabe utzi zituen zenbait orduz. Konpainiaren bozera maileka dirazizuten ez arazoak gaur goizaldean ziren konpontzekoak, ezakigu dagoeneko konpondu dituzten ala ez sutea arratsaleko seietan hasi zen horreaga etorbidearen eta bergamin kalearen artean bi transformadore eta lurpean ziren be tensioko kableak kiskali zituen. Trinitarioetako suhiltzaileak bertaratu ziren estoldetatik kea ateratzen zelako, baina ordurako kalte handia eragin zuen suak eta suhiltzaileek euren lana amaitu zutenean iberdraloako langileak sartu ziren, ba, eh, arazoak eh, edo kalteak konpontzeko, baina e, ba, antza denez kalteak oso handiak ziren eta ordu asko eman dituzte lanean eta esan bezala ez dakigu ordu honetan konponduta dagoen argindarriaren arazoa berriunda berrogei etxe bizitza hoietan. Berriozarko albisteak aipatuko ditugu orain, Paueko auzitegiak Ernesto Prat espetxean mantentzeko agindua eman du Paueko elegite auzitegiak erabaki duenez, Ernesto Pratek espetxean jarraitu beharko du beraz, haren aurka Espainiako auzitegi nazionalak igorritako euroordenari buruz epaimaiak zerbait ebatzi arte hori otsailaren zazpian izanen da. F Berri agentziak argitaratutakoaren arabera, auzitegiko epaileek esan dute Prat datorren otsailaren ekainaren zazpian eginen den saiora agertuko denik ezin dela bermatu eta hortaz justifikatuta dagoela berriozarko presoa kartzelan mantentzea. Iragan asteazkeneko saioan Ernesto Praten defentsak behinbeineko askatasuna eskatu zuen presoarentzat baina epaileek ukatu egin zioten. Eta beste kontu alaiago batzuk ere aipatuko ditugu berrogei txartel besterik ez baita gelditzen irrien lagunekin kanta eta dantza ikuskizunerako pirritx eta porrotx paliazuen lagunek ikuskizuna eskainiko dute heldu elduden larun batean eta horrek sekulako ikusmina piztu du herrian dagoeneko lareun da irurogei txartel banatu dira eta kiroldegian gehienez bosteun pertsona sar daitezke segurtasun neurriek ala aginduta. Geratzen diren berrogei txarteloiek datorren ostiralean, otxailak iru, eskatu halko dira goizeko zortzietatik aurrera 0 amabi telefonoan txartelak agortu arte. Pertsona bakoitzak gehienez lau txartel hartu alizanen ditu, eta ez da txartel gehiagorik banatuko, ez musika eskolan, ez kiroldegian ere, bakarrik 0 amabi eh, telefono zenbakian. Eta eh, ilauteriak ere ateioka ditugu hemen eh, berriozaren berrio zarren otxailaren amazazpian eta amazortzian ospatuko ditugu hilaren amazazpian ostiralarekin erri zarretik artikaraino joanen gara txolin gure ilauterietako protagonistarekin eta gainontzeko konpartxarekin batera. Larun batean jarduera gehiago izanen ditugu besteak beste eguzki plazan atxaleko seietan hasiko den desfilea. Thank you Eta izen emate epea astear da mendialdea bat eta bi eskoletan. Otsailaren seian zabalduko da eskoletan ikasteka, ikasketak hasiko dituzten neska mutilendako matrikulazio epea. Berriozarko udaletik gure herriko zentroek antolatu dituzten ate ireki jardunaldietan eta jarduera ezberdin orotan parte hartzeko deialdia zabaldu nahi izan dute. Eta adierazi dute ikastetxeen hezkuntza aberastasuna berriozarko kultur aberastasunaren adierazle dela. Horrez gain, udalak azpimarretu nahi izan du, hezkuntza publikoak kalitatea eta irakaskuntza zerbitzua bermatzen dituela. Eta matrikulazio kanpaina hasi eta bere beste epe bat eh, zabalduko da, baratze ekologikoak, eh, ba, izena baratze ekologikoak kudeatzeko izena ematekoa hain zuzen ere, izan ere 13 amairuan zabalduko da epea baratze ekologikoa landu nahi duten berriozarko pertsona erroldatuek eskaera egin dezaten. Eskaera bakarra onartuko da familia unitate bakoitzeko. Izen ematea otsailaren hoge hogeita lauan bukatuko da, eta e, berriozarko udaleko webguneko egoitza elektronikoan edota 0 amabi telefonoan eginen da. Interesa dutenek, honako datu hauek eman beharko dituzte izena bizenak, errolt, erroldatze elbidea, telefonoa, eta hautatutako profilak. Honakoak dira profiloiek, pertsona erretiratuak, langabetuak, amazortzi eta hogeita bost urte bitarteko gazteak, pertsona minus baliatuak edota gainerak gainerakoak. Osotara, larogei baratze zozkatuko dira. Norberak eh, profil bat baino gehiago aukeratu halko du eta aukeratutako horrez gain beti sartuko da gainerakoak taldean. Lehen lau profiletako bat ere betetzen ez dutenek, gainerakoak talde horretan eh, soilik eh, ba, izena eman beharko dute. Baratze ekologikoak esleitzeko zozketa, otxailaren hogeita bederatzian, eginen da, atxaleko zazpietan, kulturgunean, pertsona batek taldek esleipena lortzen badu profil batean ez du urrengo taldeetako zozketetan parte hartuko. Zozkatuko den azkena gainerakoak profila izanen da, bertan sartuko dira lehenengo lau taldeetan esleipenik lortu gabekoak eta hasieratik profil horretan soilik izena emandakoak. Eta bukatzeko gogoraraziko dizuegu hasiak direla kiroldegiko tabernako terraza egiteko lanak berriozarko udaleko irigintza arloak kiroldegiak kudeatzen duen beherriki lan enpresa publikoarekin batera taberna ondoko berdegunean eunda hogei metro kuadroko terraza bat prestatzea erabaki du kiroldegiko erabiltzaileen aixirako. Terraza forjatu goratu baten bidez eginen da tabernako lurrearen altuerarekin bat egin dezan alboko arrapalari esker irisgarritasun arauak beteko ditu. Obra lehiaketaren bidez esleitu zen, e, berrogeita emeretzi mila, lareunda irurogeita masei, kakotx berrogeita sei eurotan, beza kanpo agoizko LHSM eraikuntza enpresa izan zen esleipendu, esleipenduna, e, eskaintzarik onuragarriena eta egiteko berrogei eguneko epea aurkezteagatik. Eta hauek izan dira eguneko berriak, eguneko albisteak, orain eh, musika pixkatxo bat eh, entzunen eh, dugu, bere alaxe itzuliko gara, ba, elkarrekin abes batzako kide den Juana Razkinekin, baina bitartean berri txarrak taldearen azken lana entzunen dugu, hain zuzen ere aria izena daraman diskoa, eta ba mm, disko horretatik kantu bat eh, aukeratu dugu iraila izenekoa entzun dezagun Iraila izango zen Bizitzak urtaro batetik bestera Bidaltzen genituen Izen gabeko txurien antzera Zer zerotik hasi nahi nuen Bederatzi terdiak oraintxe bertan eta lehen aipatu dizuedan bezala Gaurko honetan eh, nahiko saio musikala e, eh, izanen eh, dugu, izan ere a, elkarrekin abesbatza e, aipatuko dugu, hogeita bost urte bete berri dituen e, batza, eta hain zuzen ere ba, batza horretako Juana Riazkin hementxe estudioan daukagu. Kaixo, Juana, egunon. Egunon, baita E, egunon, eta zorionak esan behar dizuet, izan ere hogeita bost urte bete dituzue, eta ba, alako, alako alakoak ez ditugu egun erospatzen, ez da? Eskerrik asko, eskerrik asko. E, suposatzen dut, pozarrien egonen zaetela, bai, bai, bai. urte hurrien eta ospakizun ezberdinekin, ez da? Bai, bai, bai, bai. Mhm. Aurreko larun batean izan zen uten e, eh, lehenbiziko ospakizuna, ez? Nola baita esatearen, lehenbiziko kontzertu hori eh, larun batean izan zen, eh, eta ba, hainbat, bueno, beste abez batza batzuk, gombidatu zen dituzte. Bai, eta, bai. Konta egu zupiskatxo bat, nola joan zen, eguna eta eta zer egin zen Pues oso ongi, dena ongi prepatuta zegoen, e, lanien askoa idea, eta kideko e, koraleko kidekoek, eta bastante ongi atazan. Mhm. E, eh, torzian e, eh, korala, gero berrio, berrio plano, berrio bai, behitikoa, bai. gero iruñekoa debei, e, medialuna, uhum. eta guk, e, bakotxak e, iruña kanta, kantatu ginuzkien, eta gero mhm. denok batia, hasieran asieran eta kaberan, beste kanta bat, eta bueno, pues gustora. Mhm. Ah, Ni politia eta zalata. Bai, oso ederri izan entzen batez ere e, abes batza guztiak batera hor bai, kantatzen bai. ikustia, ez? Bai, bai, bai. Uh mhm. Ni jendia pues gustora gonduzala, hori bentzete nabaitu zan e, eh, jendieikin gero izketan hola, pues... Mhm. Ez, lendik ere elkar ezagutzen zen zenituzten gainontzeko abes batza horietakoak? Batzuk guen... behi, batzuk behi, bai, denak iguelez, bia, behi, eta ademaz, e, eh, iruñeko mm, medialunakoek, pues, e, zuzendaria berdina da guria bezala, al, nerea, eta orduen e, ziklo Ikendana urtero de, mm, e, jendana eh, eskolan, mhm. pues orduen erak egon duzian, eta erak egon igoi gero ikustia fan nik ebei, mhm. Eta geho berrio planoko eke behi, pues, bai, Ingurukoak bintzat, ez? Eh, batia ez, bea, ikusita, ikusita behi, bai. ikusita behi. Mhm. Eta zuek, ze, esan dira bakoitzak eh, iruna kantu abestu zen ituztela, e, eh, zuek, elkarrekin abest batzak, ze, ze kantu abestu zen ituzten? Guk, hasi ginen, e, e, iluna barra, mhm. oso kanta ederra da, politia, gero... Mm, pixket moderno txu hau, eta pot eh, hori eh, dejame, mhm. eta gero e, eh, bestiat inglesez, ez dakit izen ez, nahiz gogoratzen horrein, <laughs> beha, bueno, da, de la pelikula, del, e, pelikula de mm, Eh, el, León. El Rey León, bai, hori. Bai, hemen... Eh, eh, eh, eh inglesez da izenat, ez nezgo bai, bai, bai, bai nik, bueno, baduka txuleta hemen, eta <laughs> nik esan dezaket, hemen, e, programa, esku, horria, er, hemen eskuartean daukat, eta eta The Lion Sleeps Tonight. Hori da, hori da. badula izena, nik ere nekien, eh? <laughs> Baina, nahi, baduzu, e, Juana, orain, entzunen dugu, e, lehenbiziko, zuen lehenbiziko kantua, zuen zuek eh, larun batean abestu zenuten lehenbiziko hori, iluna barra izenekoa, eta, bueno, ba, horregat, entzunen dugu nola aritu zineten eh, larun bat horretan. Osongi. Awesome. Hortxe genuen beraz e, eh, iluna barra izeneko abestia eta bueno, ba, elkarrekin abesbatzaren interpretazioa e, aipatu behar dugu zuek abes batza profesional bat, baina oso maila polita e, ba, eskuratu duzuela eta, eta bueno, ezakit, dezen baten saietzen duzue? E, pues, astin bialdiz, e, astelenetan, eta mhm. astezkenetan, e, zortzitetik, e, behatzi territaino, mm -hmm. nahi ditunak e, etorri, <laughs> <laughs> ateke zabalduta doi, eta, bueno, pues, gustora goten ga, mhm. lana eken dugu, aldouna denok, eta, bueno, pues, batzuk errazau, beste azuk iguele... Suposatzu, e, maia ezberdinak egonen direla, bai, bai, ez? Batzu baki joe musika pixket, eta orduen errazau da endako, bia beste pues, bueno, pues, grabatuta, aituta, e, bielduta bako txabestiei, pues, mhm. hola eken dugu ikesi, eta... Ta bueno. Zuk zeuk etzen eh, nuen aurretik ba, musika ikasketaik, ez, ez esperientziarik. Ez, ez, ez bueno, esperientzia kantatzen dut eh, elizeko koruen. Ah. Baina, bueno. No, bada zerbait, ez? <laughs> bai, zerbait, bai. <laughs> Eta asko gurtzen daki kantatzea, hori bai. Mm E, koroaren e, zuk elkarrekin abes batzan ezakitzen bat denbora dara Nik e, la urte jut La urte, la urte. Bueno, mm, Bada zerbait ere e, Badira zenbait e, urte behintzat esperientzia pikin bat e, eukitzeko ez bai, bai. <laughs> Baina bueno, abes batzak bere osotasun horretan hogeita bost urte dauzka Ezakit zuk ezagutzen duzun e, abes batzaren historia nola sortu zen edo, bai, bai. Bai, bai, ni beti bizitunei ze berriz, bueno, beti, bat jute e, eh, ogoita amabi urteo, am, ameiru kasi, eta orduen, bei, beti, bia, ez dakit, ez nahi ez dakit asko, mm, hola, e, sartzeko, e, grina sartu, mm -hmm. bai, beti zeitu dut, e, konzertu kasi gehienetan, bueno, etxeko mentzepei, mm eta izautzen nuen jendia ja asko, eta bai, eh, asieretati, eta, bueno, pues, Mhm, dena den, bauri, eh, aipatu ezakegu, ba, larogeita zazpian hasi zela, eta hasi bai. batean elkar izena zeukala, bai. orain elkarrekin eh, bai. e, Bai, bi urte ju bakarrik uh eh, -huh. Mhm. sozidedia elkarrekin bezala. Bai, bai, bai, hori elkarte bezala, o bai, sozidade bai, bezala bai, bai, Eta zein da orain zuen e, zuzendaria edo zein ari da? E, nere aldunate. Uh mhm, -huh, aldunate, eta zer moduzarekin? Oso ongi, oso <laughs> jatorra da, oso... Mm, Alaia, bai, oso, oso ongi. Eta pixka bat e, traketxagoak direnekin pazientzia... Ba, asko, pazientzia asko daka, eta bai, bai, bai. nik esan duten bezala, lehen esan duten bezala, pues askotan asko gostatzen dakigu, eta, bueno, mm. pazientzia mm. daka, bai. Horain mm, arte, zein izan da gehien kostatu zaizuen e, kantua, edo, esan duzuna, hau, hau ezinezkoa guk eh, abestia? Netako, e, beste atzuki huele euskaldunek. Netako inglesez dianak. Ah, inglesez, baina pronunziazioa engati. <laughs> Netako gai. <laughs> Bea, bueno, beste atzuk euskera ikinde, pues bastante gostatzen daki jore zen gati, klaro, ez... Ez jakiten pues, eh, gostatzen da gehiago. Uh mhm. -huh. Beha, bueno, eh, dalgete dale, Bai, atatzen, bai, atatzen dugu, atatzen dugu. Bai. ba, e, eh, importaz bazaizu, Juana, entzunen dugorein beste apur bat, eh, eta ba, larun bateko aktuazioaren beste zatitxo bat, eta jarraituko dugu solasean. No. Bueno, Juana, hau zertzen hau? <laughs> Ze kontatuko dugu? Hau da, dejame de... Zaki, Madrilgo mobidako bai. denborakoa. Eta, oso kanta politia da dinamikoa. Bai, bai, bai, oso simpatikoa. Bai, bai, bai. Eh, hau izan zen, eh, larun bateko eh, kontzertuan, entzunali izan genuena, baina badituzue beste ospakizun batzuk datozen hilabetetarako, eta pentsatu duzue zer eginen duzuen urtean zehar, hogeita bosgarren urte urgen hau ospatzeko? Bai, bueno, pues orei em, martxuan o, o aprilan ez dakitze denbora onikene ez, ez dau jarrita eh eguna eta hori mm pues dako e, ziklo koral esaten dana eta hor eh jendau bat eh osea hiru kontzertu mm-hmm. eta izen bidue bat bi kanpokoek bat eiteko gero interkambio mm -hmm. bestea ez bestea ayuntamentu osa hemengo udalak eta gero mm, eh, la federación de coros e, egoten da hor sartuta eta orduen e, bat izaten da patuta pues biaukoa eta gero bestia e, interkambio iteko gerokin eta a, gero e, irugarrena izein da gurea eta hori da e, hori e, fantzan lanbeteko konzertua izendu zan horiko denbora. Hori izen bio e, pasatuko denbora, eta orduen ah. dako idea, oiniken ez dakite eh, dena ongi lotuta daun, bia, dako idea, Pues, eh, pasatu dian koralistek, gero zuzendariek, eta pues, eh, denokin batea, etxea, pues, gauza... zerbait, ez bat, zerbait. Eh, kontzertu bat, kontzertu bat izen bio, bia, eh, pues, pixkete, hola, eh, pasado, pues, eh, bai, bai pasatu bai. dian... Eh, bai, eh, eh, iraganeko kide guztiak... Bai, gero, zuzendariek eh, bakotxen kanta idea daue, bakotxeak kanta akustuena hori kantatzeko, uh -huh. erak balen badelen badezaki etorri, pues, erak zuzendu, oza, zuzenduta, eta, uh -huh. bueno, pues, ideoi dau, eta hor pues, nien... Zergatik kanta asko dau berria eta Uda berrian zehar izanen da hori, ez? ez bai, ez dakite aste santu ondorien izein dan, o, bia, bueno, inguru boiten. Mhm. Ez da oiniken jarrita mhm. Eguna. Mm, gero, hemen eh, irakurtzen ari naiz, eh, agian e, eh, azar orako, beste... Baita de, hori zein da, pues, a ber, futuro. Pues orduen orde badau idea aiteko pues aurrekin da, pues a ber ze ze helduan pizketik usteko ze mm eta hori zein da pues hori azaroan bea ez dau, ez daue Hori, hori izan da. Idea da, Josita ez da oiniken. Mhm, baina bueno, eh, kontua izan da etorkizuna, e, etorkizuna pixka bat aurre ikustea. usteko ikusteko bai. bai. Baitze, e, e, eta bueno, ba, hemen edo inguruan daukagun arrobia edo kantera esaten dioten hori ikusteko, ez? Ba, hemen etorkizuneko A ber zer da, a ber bai, da. Bai, bai, Ia zer zer daukagun, beraz ikusi dugu eh, gaur egunekoa, ez? Eh, ikusiko dugu eh, iraganeko ba, ba hori kide hoiek eta zuzendari hoiek hoiek e, berrian akaso etorriko dira eta eta bueno, ba, ikuskizunak kontzertuak eskainiko dituzte eta azaroan esan dugun bezala, ba, asmoa duzue etorkizuneko abeslariekin batera, hau da, aurrekin, eta bai. eskolekin eta bai. beste, beste kontzertu sorta bat ematea. Juana, zuretzat, mm, ezak, komentatu didazu lehen, hasiera batean etzinela animatu e, ba, abes batzan e, sartzera, baina zautzen zenuela lehendik ere, bai. eta azkenean, Zergatik animatu zinen, zer ematen dizu pues, Beti egon duote izpa atzeti, venga, venga, venga, sartu, sartu, sartu, eta nahi ematen un bildurra, pues, lau bozeta, eta ez dakit iduitzen gauza zeila zala nik ezin nuela, eta ez dakit horrengatik beti atzia atzia. bueno, e, ja urti hortan e, nerea sartu bizuen, e, direktora berri jabezela, pues, orduen e, ez dakit, pues, e, asiera, berain asiera, pues, idukunakin ne hasiera iguel pues eh, erraza oinen za bera astien da bueno pues animetu nitzen ta ez du damu ez ere oso oso gustora noi <laughs> eta mutzen, eta la urte hauetan ez dakit eh, berrio kanpo ere ibili zarete beste bai. toki batzuetan eh, kantatu zuen non kontaigu zu piskatxo bat bai pues bueno fatenga san francisco egunien dia de navarra bezala batenga pues urtero leku be, lekubetia, ego, ni egon du naiz e, Marsilla, gero mm, Alsasun, mm ez dakit, e, abar, gero inginuen como Camino de Santiago de Bey, mm beste federazioke ospatutako kontzertu betzuten, Larra mhm. pues, bueno, atatzen ga, no izen, kuando atatzen ga, gero herri jende behi, jendau eh, geografia osoa eh, ikastea bueno, <laughs> bestia bia pixket. Eta gero, eh, jende behiz zengati daua eh, akordo eh, eh, bat, ozakin nola esan, eh, ayuntamentu behikin etxeko pues, eh, lau kontzierto, ozakize. Mhm. Eta mm -hmm. etxen dau, pues, eh, San Esteban egunien, eh, lizen kantatzen dugu mezat, agero, kantatzen dugu e, bilantzikoek, eta hola e, hori, Ta, gero, egiten dau, e, eh, karriken debei, eh, gogon e, bezperetan, inguruben, karriken hmm. kantatzen dau pixket, eta gero beste konzertu bat behi ematen dau kalean udazkenan, e, ja, eskola katzen danien, orduen, e, orde behi ematen dau konzertu bat, eta bueno. biltzen mhm. ibiltzen ga. Eta ibiltzen zaete, baina hoietatik guztietatik zein izan da zure gogokoena, zure kontzertu kutxuna eman duzutena? Pues ez dakit, ba, ba, e, e, hemen bertan eman txunak erozein, erozein. Mhm. Uh -huh. E, ja, hasieran pues, gogor, gogor, e, nervitokin dola, bia gero, ez, bastante ongi, nik gustora faten naiz, oso gustora, eta, ba, bueno, nik usteot ematen dutela ikesita, eta ez dakat bildurrik. Lo que mhm. pasa, que, bueno, pues, beti sartzen da, geizkie ongi estatatzen nahi dezun bezala, bia, bueno. Uh Gustora. Oso ongi, ba, Juana Razkin, Mil esker gurean izateagatik eh, elkarrikin abez batzaren, bueno, aktualidadea eta, eh, bueno, historia eta guztia aipatzeagatik, zorionak berriz ere zuen e, urte urren honetan, eta zorte hon, bada, urda berrian, eta urtean zer eh, eginen ginen ditu kontzertu eta ekimen hoietan guztietan. Esan dakoa, eskerrik asko eta urrengor arte. Baita zuri ere. Aio. Agur, agur. Ero arte. mow it. Oh, we mow it. We mow it. Oh, we mow it. Long as we hortxe genuen elkarrekin abes batza, e, hemen izan dugu Juana Razkin gurean, ba, abes batzaren e, ingurukoak e, kontatzen, e, orain e, musika apur bat ere entzunen dugu, eta gure saioa agurtuko dugu, denborarik ez baitzaigu gelditzen. Yeah, man. our bodies rocking from side to side, side, side to side. Uh, thank God the week is done. I feel like a zombie gone back to life, back, back to life. Hands up, yeah, suddenly we all got our hands up. Uh, no control of my body. Ain't I seen you before? I think I remember those eyes, eyes, eyes, eyes, eyes. eyes. Cause baby, tonight. just right now, now, now, now, now, now, now. Gonna set the roof on fire, gonna burn this motherfucker down, down, down, down, down, down, down. Hands up when the music drops, we both put our hands up. Put your hands on my body. Swear I've seen you before. I think I remember those eyes, eyes, eyes, eyes, eyes. eyes. no evil. Get it, baby. Hope you catch that like T.O. That's how we roll. My life is a movie and you just TiVo. <laughs> Mommy got me twisted like a dreadlock. She don't wrestle, but I got her in a headlock. Never, never do make a bedrock. Mommy on fire. Psst, red hot. Bada bing, bada boom. Mr. Worldwide as I step in the room. I'm a hustler, baby. But that you knew. And tonight is just me and you. Darling. bi minutu amarrak izateko eta guk agur esan behar dizuegu gogoratu ostiralean hementxe izanen gaituzuela berriz ere goizeko bederatzietatik amarretara berrion magazinean berriozar irratian FMko ehun puntu zortzan edo interneten eguzkiplaza.neten ordura arte txintxoak izan eta ondo bizi aio!